Oca i Sina i Svetoga Duha. Oci, braćo, sestre, deco, evo nam lepog, evo nam radosnog dana je crkva Božja uvek se raduje kad slavi pobednike, slavi one koji su Hrista primili u sebe, za Hrista živeli i u Hristu i usnuli. I upravo crkva Božja kada slavi svetitelje te najveličanstvenije ljude koji su živeli na ovoj suzama natopljenoj zemlji, slavi upravo ne dan njihovog rođenja, već dan upokojenja, jer svetitelj ne postaje svetitelj već rođenjem svojim, već kroz veliku borbu, kroz odricanje, kroz potiranje svoje pale ljudske prirode, ponirući kroz tok svog života do božanske, sjedinjujući se po blagodati sam postajući Bog. I svojim, svojom smrću, svetitelj zapečaćuje svoj život i osvedočuje venac koji mu je od gospoda dodeljen opet ne po zasluzi svetitelja, već po velikoj milosti Božjoj. A svetita petka je jedan izrazit primer kako se do toga dolazi. Ne nametljivo, ne senzacionalno, već tiho i skoro neznatno ona je proživela svoj život, ne ostavivši uopšte mnogo podataka o svom poreklu, o svom, svojoj mladosti, svojim borbama i podvizima, tek ponešto se zna i ponešto duhom svetim projavljeno. Tek nakon svog upokojenja ona je pokazala plodove svog života mnogim čudesima, mnogim javljanjima, mnogom ljubavlju koju je za života primila u srce kroz pustinje kojima je hodila i u kojima se sa gospodom sjedinila, jer je prepostavljala da je bitnije steći ljubav Božju nego sav svet, zato je ostavila šumni grad i prešla u pustinju. A potom, kada je već u srcu svome blagodat Božju stekla, ona se vratila u grad da tu blagodat preda, širi i ljudima koji sede još uvek u tami neznanja i u senci smrti. I do dan danas ta blagodat kroz nju deluje, svedoči da je vaskrsao gospod, da je živ Bog koji deluje kroz svetitelje svoje, da je divan Bog u svetima svojim, kako i pevamo u prokimenu svetiteljima i svojim životom i svojim čudima nakon njenog upokojenja ona je nama svima velika uzdanica i ta njena ljubav prema Bogu se izliva u naša srca. Toj ljubavi prema njoj, a kroz nju mi volimo i samog Boga, Tvorca i njenog i našeg, onog koji je kroz svoja stradanja, kroz dolazak u ovaj svet, on sam upravo omogućio da čovek može da se vine do Boga, da čovek može postati svetitelj, jer da nije bilo silaska Božijeg u ovaj svet, kroz ovaploćenje i kroz njegovo stradanje i vaskrsenje i vaznesenje, ne bi, makoliko da je bila predana Sveta Petka, ne bi mogla postati svetiteljka, kao što im svi proroci i svi pravednici pre dolaska gospodnjeg silazili su u ad bez razlike i tamo čekali izbavljenje koje je došlo gospodnjim dolaskom. A od vaskrsenja njegovog i vaznesenja put u raj je otvoren i za svakog od nas i ostalo je samo na našoj volji hoćemo li krenuti putem istine putem Božijim, putem krsta i stradanja do večnog života ili putem ove privremene slave, bogatstva, privremenih radosti koje na kraju vode u večnu tamu i večnu samoću, večnu udaljenost od Boga, jer sam je Gospod pretrpeo krst i nama pokazao put kojim trebamo ići. I Sveta Petka je kroz život nosila svoj krst nije živela u izobilju, nije se brinula o tome da stekne što više, već je se brinula da stekne što više Božje blagodati u srcu svome, znajući da mir Božji i radost Božja nemaju cenu u srcu čovečijem. I zato je ona toliko velika i zato je ona nama toliko važna i zato je crkva Božja kroz vekove slavi i zato mnoga, mnoge pomoći njene nama koji joj se obraćamo u svojim slabostima, nemoćima, da nas uteši, da nas osnaži, da nas privede veri u gospoda našega Isusa Hrista, kome neka je slava sa Otcem, Svetom Sveti, vekove vekova.